Dhe jemi sonte me fundin e surës El-Kijame. Kemi marrë në dy takimet e kaluara ajetet e kësaj sure të bekuar dhe kemi thënë se vetvetiu kjo sure nga emri i saj jep me kuptu se cila është tematika kryesore e saj. Kjo sure flet për ditën e gjykimit dhe flet Për arsyet që njeriu tenton t'i përdor në mohimin e kësaj dite. Dhe kemi përmendur se nëse njeriu e kupton drejt këtë ditë dhe në qoftë se e inkuadron këtë ditë në jetën e tij të përditshme dhe kjo ditë ia organizon jetën e tij, padyshim se do të jetë i përmbledhur dhe do të jetë i orientuar kah duhet. Dhe se nga arsyet kryesore të shfrenimit dhe mëkatimit dhe largimit nga rruga e Zotit Xhel-le ue ala është pikërisht shkëputja e njeriut me këtë ditë. Dhe kemi përmendur të nderuar vëllezër se sa i përket ditës së gjykimit Ne duhet që këtë ditë, çdo ditë, çdo ditë ta shohim më kthjellët e më kthjellët. Ta shohim më pranë në jetën tonë, të jetë shumë e dukshme, shumë me ndikim, të jetë shumë ë më faktor i madh në jetën tonë. Ngase në qoftë se dita e gjykimit mbetet vetëm Në kuadër të kushteve të imanit që ne besojmë në to, do të thotë nuk e, nuk e tejkalon pragun deklarativ dhe të pranimit si besim, atëherë padyshim se, domethënë, besimtari nuk do të ketë mundësi që të jetë i orientuar dhe të jetë i përqendruar në rrugën e Allahut si duhet. Ngase joshjet dhe tendencat e epshit dhe gjithë ato që e tërheqin njeriun kah toka, kah aspekti material, janë shumë të fuqishme. Nëse nuk është një fuqi më e madhe që e tërheq në të kundërtën e kësaj, njeriu jepet pas kësaj thirrje. Dhe nuk ka, nuk ka forcë më e madhe, domethënë pas Allahut Xhel-le ue ala, po flas në kuptim të dijes, informatave, në kuptim të bindjeve, kuptimeve, se dita e gjykimit që mund njeriun ta bartë në dimension tjetër, jashtë material, jashtë kësaj bote, që ai të jeton këtu po, t'i shfrytëzon begatitë, mirësitë, të kontribon, të jetë produktiv, mirëpo, synimi i tij, qëllimi i tij, orientimi i tij të jetë komplet dikun tjetër. Dhe Allahu xhelle ve ala këtu ka përmendur edhe ditën e gjykimit pastaj edhe si ngjarje, njëherë e ka përmend si kuptim, pastaj e ka përmend si ngjarje, si ngjarje ku njerëzit do të ndahen, dhe pikë ndarëse ka përmend Allahu xhelle ve ala pikërisht atë që është për neve si besimtarë më e ndishmja, e që është më e ndishme për neve, të shikuarit në fytyrën e Allahut xhelle ve ala. Kjo është për ata që e kanë kuptuar drejt besimin në Allahun xhelle ve ala, është pika më e ndishme. Ngase gjitha begatitë e xhenetit sipas njohësve të adhurimit njohësve të Allahut xhelle ve ala, ata kanë thënë se gjitha begatitë e xhenetit nuk do të kishin kuptim. As nuk do të ishin mjaftueshëm inkurajuese po të mos ishte kjo begati. Fakti se kena me pa Allahun xhelle ve ala, është begatia më e madhe. Dhe pikërisht në këtë pikë Allahu xhelle ve ala i ka nda njerëzit. Vuxhuhun jeumeidhin nadira, fytyra që do të shikojnë të ndritura. Domethënë vuxhuhun jeumeidhin nadira ila rabbiha nadhira. Fytyra të ndriçuara, të ndritshme. Të cilat në Zotin e tyre janë duke shikuar. Edhe fytyra të tjera, basira, kemi thënë basira të zymtuara, domethënë të tmerruara, fytyra që shihet, shihet në to, domethënë ajo keqardhja e dështimit e humbjes, çfarë kanë humbur. Pra dhe me të vërtetë është humbje e madhe dhe nuk kompensohet me asgjë. Humbja që njeriu të privohet nga të shikuarit në Zotin e tij është begati e madhe. Andaj Allahu xhelle ve ala në suren el Kijame thashë përmend kijametin, ditën e gjykimit si kuptim, si koncept dhe ndikimin e tij në jetën tonë dhe pastaj e përmend edhe si ngjarje se sa më ë I pranishëm ky kuptim në jetën tonë dhe sa më i qartë ky kuptim në jetën tonë, aq më afër të jemi asaj pale atij grupi që Allahu xhelle ve ala e, e nderon dhe, dhe e shpërblen me mundësinë që të shikohet në Zotin Tebareke ve Teala. Në këtë ders kemi përmendur edhe disa ajete që kemi thënë në aspektin e jashtëm nuk kanë lidhje me atë që është aty në suren el Kijame. Rekomandimi i Allahut xhelle ve ala për Pejgamberin s.a.s. që mos të nxiton, mos të ngutet në marrjen dhe në leximin e Kur'anit. Ngase Allahu xhelle ue ala garanton mbledhjen e këtij Kurani në zemrën e pejgamberit sa dhe sqarimin e këtij Kurani. Prandaj këto ajete janë argument që Allahu xhelle ue ala është garantuesi se Kurani edhe në kuptimin tekstual do të ruhet, nuk do të cenohet, nuk do të preket, por edhe në aspektin e interpretimit dhe kuptimit do të ruhet. Ka shumë kuptime që e cenojnë kuptimin esencial. E cenojnë, por nuk e eliminojnë. Mbetet gjithmonë kuptimi i duhur i fjalës së Allahut xhelle ue ala prezent në mesin e njerëzve. Dhe kemi thënë që kjo ndërhyrje me këto ajete nuk është e rastësishme, ka kuptimin e vet dhe kemi sqaruar në takimin e fundit çfarë lidhje ka dhe sa është e rëndësishme për neve Kjo këshillë hyjnore dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mos të ngutet. Edhe pse është në mënyrë direkte këshillë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por nuk është vetëm për të. Ne mund të përfitojmë shumë nga kjo këshillë që mundësinë e përfitimit e kemi cek në takimin e kaluar. Allahu xhelle ue ala pasi që foli për ditën e gjykimit si kuptim, pastaj se nxitimi dhe ngutja që njeriu t'i vjelë begatitë, t'i shijojë begatitë në këtë dunja, dhe përjashtimi i këtij kuptimi që ka të bëjë me kiametin nga jeta e tij sjell probleme, por disa përfitojnë nga kjo, mas gjithë këtij trajtimi, Tash Allahu xhelle ue ala e sjell shtjellimin në një pikë që është pak para kiametit. Ajo është vdekja. Flet Allahu xhelle xhelaluhu për një moment që të gjithë do ta shijojnë. Gjithë do të kalojnë nëpër atë situatë pa përjashtime. Dallimet janë të mëdhaja mes njerëzve në mënyrën se si kanë me shiju këtë moment si kanë me përjetu, po ka dallime të mëdhaja. Ka dallime të mëdhaja. Mirëpo, askush nuk do të mbetet pa e shijuar. Kështu që kudo që Allahu flet për vdekjen në Kur'an, të nderuar vëllezër dhe motra, është temë për çdokënd prej neve. Askush nuk përjashtohet. Fakti pse Allahu dikun flet për përjetime të tmerrshme të disave në këto momente, e disa i përgëzon në këto momente, këto janë pastaj gjëra të tjera, por si realitet, si moment, të gjithë jemi, të gjithë jemi, domethënë, në pritje të tij. Dikush e ka shijuar para nesh, e ne jemi në pritje të shijimit të pirjes nga kjo gotë e vdekjes, që për disa është e ëmbël, e për disa është e hidhur, Allahu na ruajt. Andaj, Allahu xhele ve ala tash flet për këtë moment, por, subhanallah, shtjellimi i këtij momenti është qaq vizuel, Qaq është konkret, praktik, saqë njeriu edhe ka frikë me hynë e komentu, për shkak se ndoshta komenti e prish bukurinë e shtjellimit hyjnor që ka bërë këtyre momenteve që njeriu pritet me i shiju sa është i gjallë. Andaj Allah xhele ve ala thotë, kella idha belegatit-teraki. Domethënë, Para kësaj ke tu fol për ditën e gjykimit. Edhe për ndarjen e njerëzve se kush e sheh Allahun dhe kush nuk e sheh Allahun xhele ve ala. Pastaj kjo fjala kella kur vjen, është një lloj është një lloj prerje e një muhabeti me dalë n'muhabet tjetër. Do t'kuptim, le kët muhabet njëherë, po i kthehemi një muhabeti që është baza e qëtij muhabeti. Apo. Për shembull, kur ti je tu fol me dikon, apo, edhe sheh që ai s'është, apo, le këto njëherë, le këto njëherë. Kthehemi qëti muhabeti njëherë, apo. E qëky muhabet tani, mundëson me kuptu këtë muhabet. Dhe nëse s'e kuptoni mirë kiametin, është shumë imagjinar për juve, shumë iluzionar, shumë diçka abstrakte, në rregull, lëne pak anash. Po kthehemi te një kiamet më i vogël, në miniaturë, që ju e shihni ditë për ditë, e prekni ditë për ditë, kthehu pak qato, e me këto pastaj kalon në dimension të tjetër. E sjell Allah xhele ve ala vdekjen si një portë, përmes të cilës e kuptojmë tash ma mirë kiametin. Dhe shiko këtë kujdes të Allah xhele ve ala nga gjithë anët që Po themi, kushtimisht, insistohet që kjo temë me konë temë e madhe, apo. E pa kur, për shembull, ti flet me dikon, edhe nuk ke qejf me dalë muhabeti jashtë asoj teme. Nuk ke qejf, apo. Ndërsa pala tjetër, domethënë, do me dalë prej temës. Ti tenton nga çdo kënd, edhe nga këndet që ndoshta nuk kanë lidhje me temën, të futesh në temë, ngase do me majt temën, Po edhe njerëzit do të ndahen kështu me radhë. Pothuajse tash njeri thotë, në rregull e kuptuam kiametin, e jo s'e keni kuptuar kella. Tash u kallzoj Allah më drejt, më konkret çka kiameti. Më direkt çka është? Qysh duni me pritë ju kiametin? Se vdekja është kiameti i njerit, apo? Apo Çdo njeri kur vdes, kamet kiametu. Kiameti për të ka ndodhë. Jo në kuptim të shpërblimit, jo në kuptim të ngjarjeve. Po në çfarë kuptimi? Në kuptim të mbylljes së fletores së punëve. Qeky është kiamet? A ka ma kiamet se me t'u mshirë mundësia me bo punë të mira? A ka ma kiamet se me t'u mbyllë mundësia e pendimit? S'ka ma kiamet? Edhe na themi kiamet, ma kiamet më s'ka çka bëhet. Prandaj, tjerat pastaj, ato përmbysjet, ato problemet e ditës gjykimit, ato janë çështje tjera, po për ty si individ, kiamet ma të madh, se me mbyllë fletoren edhe me fut në krah edhe vazhdo tutje, s'ka ma të madh, a kupton. Qeky është kiameti, a kupton. Dhe Allahu xhelle ve ala na kthen në një kiamet shumë ma real, apo shumë ma, shumë ma real, shumë ma të dukshëm, e është dhe kiamet. Madje e përshkruan një moment që na nuk e dimë. Flet Allahu xhelle xhelaluhu me dijen e tij, për momentet që njerëzit na i përcjellim, kella idha belegatit teraki, Allahu thotë, kur të arrin në këtë grykë këtu, kjo gryka e frymës e ushqimit, përmes saj ke jetu, apo, që e gryka e jetës, apo, e tash bëhet grykë e vdekjes, që e gryka e jetës, qëtu, qëtu e gryka e jetës, apo, qëtu është frymëmarrja, qëtu është ushqimi, e qekjo tash bëhet grykë e vdekjes. Allahu thotë kur të arrin në grykë, kush? S'përmendet kush, nuk tha Allahu kur të arrin shpirti, jo s'thotë, idha belegatit teraki, flet për momentin, për çastin, kur të vjen në grykë, dhe tashmë njeriu, në këtë moment, Nga një aspekt është me të gjallët, e nga një aspekt është me të vdekurit. Me të gjallët është se ende pulsi i tij tregon se ka gjallni, apo? Dhe shpresa e të afërmve është ende gjallë se ky mund të kthehet. Nga ky aspekt është me të gjallët. Por në aspektin, në aspektin e realitetit dhe situatës, ai është i vdekur. Se kur mrrin këtu, në grykë, Merr fund gjithçka, apo? S'ka teube mo, si s'ka mundësi për pendim, u bo kiameti. Qata nga shenjat e fundit gati të kiametit është kush? Lindja e diellit nga perëndimi. Kur lind dielli nga perëndimi, çka ndodh? S'ka teube mo, s'ka pendim mo, mbyllet mundësia, a kupton. Andaj nuk ka kiamet ma të madh se njeriu të privohet nga pendimi, s'ka, andaj. Prandaj momenti kur njeriu nuk pendohet i dekun është. Shiko këtu Allahu xhallahu se si e sjell dekën të nderuarit e mi, ky është i vdekur pse? Po pulsi apo po i bën? Pulsi po i bën momentin këtu. Dëshira e të afërmve të tij që të japin diçka për ta kthyer, ajo nuk fiket, ajo nuk shuhet. Derisa nuk të shuhet pulsi i tij. Por realisht është i dekun. Për çfarë arsye? Ngase s'ka kthim më, a kupton. Nuk mund të kthehet më. Nuk mund t'i rrëfen ato momente askujt më. As vetes as askujt. Por, në momentin kur ai është duke dhonë shpirt, duke dalë prej dynjasë, nisin muhabetet, a kupton. Kuptimi i parë është kush i bën rukje, kush i knon kuran, kuptim të shërimit, a ka ku, ku me ia gjetë ilaçin, shërimin. Domethonë, është faza e fundit, tentojnë njerëzit, kush, cili mjek, kanë me e thirrë, këtë, men rak, Njerëz bojnë muhabet, ai dëgjon, ende nuk është i shkëputun, por ai dëgjon se janë duke bo përpjekje me e shpëtu, me e kthy prapë, ndërsa ai po sheh, po me mujtë me ju thonë, ju thotë, kot e keni, ngase jam duke pa diçka që pas kësaj më s'ka kthim, men rak, edhe melekët flasin, Në kuptimin në muhabetin e njerëzve men rak, është kush është ai që mund t'i bën çare, mund t'i bën, mund t'i bën zgjidhje, mund t'i jep shnet. Ndërsa rak në muhabetin e melaikeve çka është, a thu vallë, cila palë ka me e kap, po kupton, ka me e ngrit. Rak është prej ngritjes, apo, kush ka me e ngrit, melekët e rahmetit, apo melekët e dënimit, apo. Ngase ato presin urdhër nga Allahu xhelle xhelaluhu, kush ka me e marrë, meleku i vdekjes që ia merr shpirtin, po, mirëpo në momentet e daljes së shpirtit nderuar vëllezër. Ai e sheh se kush do ta shoqëron këtë, cili është ai ekipi që ia merr shpirtin, Po sikurse njeriu kur hyn në sallë të operimit, apo ai e din mjekun kryesor. Po tani edhe ekipi me to është bajagi interesante edhe që e qetëson, nëse është një ekip që i njeh, edhe janë të fortë, i jep një qetësi shpirtnore. Edhe ai e sheh ekipin që do të mbikëqyr marrjen e shpirtit apo. Meleku i vdekjes është kryesori, ai udhëheq procesin. Por ka melek afër tij. Melekë që, domethënë, e mbikëqyrin dhe gjithashtut e zbatojnë, e zbatojnë urdhrin e melekut të vdekjes për marrjen e shpirtit. Andaj, a, a i del lehtë shpirti, sikurse ka thonë pejgamberi sasën, sikurse pika e ujit që del, apo nga, nga bokalli, a ke pa sa lehtë del, ktheje bokallin, rrjedh shumë del, s'ka pengesa, ngase ka rrugën e hapun për me dalë, a kupton. A del kështu apo del sikurse, domethënë, a, a, a, a, ai hekuri me disa koka që nxirret nga pambuku i lagt, ai kur nxirret, mezi del njëherë, kur nxirret, krejt pambukun e shprish, apo. Tash ky shpirt, a do del sikurse uji që del nga, nga goja e bokallit, apo do del sikurse, domethënë, ai hekuri me disa koka që del nga nga pambuku i prishur dhe i lagur. Kile men rak, ata bojnë muhabet, ata janë në dertet e tyne, ata janë në muhabetet e tyne. Ky njeri këtu, wa dhanna annahul firak, Këto shprehje që ka prej Allah, këto të vëzër, secila shprehje ka, vallahi, domethënie shumë të thella, a kupton. Asnjë shprehje në Kuran nuk përdoret, sa për me tregu diçka. Jo, a kupton. Është, është për me tregu, po edhe me të japë kuptim të madh. Andaj shiko këtu për shembull Allahu xhallahu thotë, ai tash këmbët kanë filluar me iu ftoh. Shpirti ka filluar me u mbledh dhe me kalu kah gryka e tij. Ai po e sheh që, apo. Dhe këtu Allah ka përmend fjalën, wa dhanna, menon, dhanna, menon, apo. Edhe pse këtu dhanna, shpeshherë në Kuran, kur vjen e ka kuptimin e bindjes, ai është i bindun se shkoi, ai është i bindun se shkoi, mirëpo, Prap kjo dhanne e jap një mundësi që prap edhe pse po e sheh që po del edhe eci prap e ka një shpresë dikun të pafikur, mos elbet është ndër ata. Mos ndoshta kthehet prap, a kupton. Shikoje këtë lidhje të fuqishme për dunja. Shikoje këtë lidhje të fuqishme për këtë tokë, për çfarë lën mas vetes, po. Edhe duke i dal shpirti, duke pa çfarë po ndodh, apo Prap e ka një shkëndiz të vogël dikun, elbet mos, ndoshta, ndoshta. Po kthena prap, a kupton. Dhanne. Edhe ka përmend Allahu xhallahu shprehjen firak. S'ka, firaku ndarje. S'e ka përmend shprehjen, s'e ka, nuk është përmend shprehja e vdekjes, po shprehja e ndarjes. Pse e ndarjes? Ngase të nderuar vëllezër, këto momente që Allahu po i përshkruan, janë për njerëzit të cilët nuk kanë jetuar me kiametin në jetën e tyne. Apo, se njeri që jeton me kiamet, jo me kiamet me gazep, po me kiamet si bindje, apo, ai e din që është duke udhëtu, ai e din që atje është fundi, ai e din që është jeta atje, apo, Ai krejt çka bon për këtu e bon me çu atje? E bon me çu atje, apo? E kur njeri i çon, e, e, e, e për shembull, njeri, njeri e çon pasurinë e tij atje, pasurinë e çon atje, e çon rahatinë atje, e çon dinët, krejt që i ka për këtu i çon atje, a i thuhet po dahet, apo bashkohet? Çka i thuhet këtina pra? Këtij i thuhet po bashkohet, ky s'po dahet, Ky po bashkohet në dimension tash të përjetësisë, hala më të mirë. Ama ai që këtu i ka mbajt, këtu ka dasht me i gëzu, këtu ka dasht me i shfrytëzu, këtu ka dasht me i pas gjithmonë, këtij i thuhet po dahet, po dahet prej atyne. E kjo ndarje, ue dhanne ennehul firak, ai e sheh që erdh ndarja, apo. Çka në këto momente, na nuk e dim. Allah na ruajt që mos jemi nga kjo kategori. Po këto shumica e njerëzve që ashtu flet Allahu xhelle ue ala për këtë kategori që ai e din çka ndodh. Ngase Allahu xhelle xhelaluhu e shikon gjendjen e tij e din. E sheh që edhe në këto momente, edhe në këto momente vëllezër, mendtë i ka çka bëhet me filan tokën apo. E çka bëhet me filan punën? E keri tem tash kush i grah? Shpirti po i del. Ai po ec. Ai hala mendtë i ka. E çka bëhet? E çka s'bohet? Apo kështu me radhë. Prandaj Ibn Xhevzi rahimehullah e ka një libër që flet për përvojat e tij me njerëzit në moment të vdekjes. Ai Nuk thot kom ni, kom, shumicën e rasteve thot kom qenë prezent. Nuk e vdek, s'i përmend me emna ai normal. Po thot kam prezentu këtu, e kam prezentu këtu, e kështu kanë thonë me njënën. Përmend rastet njerëz të mirë, një që ka vdek me shehadet la ilaha illallah. Ja, ka raste. Po ka të atillë që ka vdek apo dhe ende duke i dalë shpirti, ai ende bën kalkulime, s'bën për 5, veç për 6. Apo Ngase jeta e tij ka shku qashtu krejt fokus jetës, kjo s'është, kjo s'është qortim për tregti, larg asaj, por që të shndërrohet në qëllim të jetës dhe me jetu veç për qat detaj, apo, dikush duke përmend një emën, dikun që i ka mbet ishik, në dashni dikun, apo, i del qashtu, se tash, tash krejt demaskohen nijetet e qëllimet e vizionet e krejt del, e pa vetëdije flet diçka, apo, Kërkon diqka, dëshirat e paralizume, ondrat që i kanë metë, komplet, tash është momenti i fundit që i qet helbet mos, mos çfarë në fund po e shoha, po e marra, po boj, apo. Andaj flet fjalë që nuk kanë lidhje fare me momentin. Apo çfarë çështë dhjetë në ka pas? Për shembull vëllezër, Allahu xhel-le ue ala kur flet për ezanin e ditës xhuma. Çka thotë? Kur thirret ezani fesau ila dhikrillah. Don kur thirret ezani i xhumos, reagimi i duhur në këtë moment është nxito kah namazi. Apo Nëse njëri për shembull e nin ezanin e xhumas dhe vazhdon me punën ku është, nuk i përgjigjet xhumas apo realisht ka shpërputhje momenti me reagimin. Se momenti nuk është ti me kon këtu, momenti është ti me kon këtu. Kur për shembull shpallet Ramazani, Edhe përfundon koha e syfyrit, fillon reagimi mos me hongër. Nëse han, je në shpërputhje. Ti, ai këtu po thotë mos ha, ti po han. A, a, a ka shpërputhje? Kjo shpërputhje ka me e përcjellë momentin e vdekjes. Atje po sheh sene që atë, a po e din ku je tu shku. Apo? Tash është përshkrimi i radhës. Përshkrimi i parë ishte kur mbrrin në gryk. E dyta përshkrimi i situatës. Edhe të afërmve njerëz që janë përreth, po dhe i vdekuri. Ata flasin me ja gjet një shpëtim, ky mendon qysh m'u kthy, kallxon Allahu momentet e fundit. Wal tafati saqu bisaq. Iltef është kur diçka me diçka ngjitet apo qështu. Kur diçka pështillet me diçka. Kur diçka pështillet i thonë iltef. Kur diçka sillet rreth diçkafit apo. E çka po pështillet? Allahu: wal tafati saqu bisaq, wal tafati saqu bisaq. Sak Sak në gjuhën arabe është, domethënë i thonë, pjesës së poshtme të këmbës, nën gjunjët e poshtë, qajo sak, kërcyllja, pjesa e poshtme, sak, edhe këmba në përgjithësi, këtu është për qëllim. Kur pështillet koma, kur të palohen komët, çka i bjen? Don e ke pa njeri kur momenti i vdekjes, nuk ka më fuqi me lëviz. Këmbët shkojnë duke u u palua. Po. Çka çfarë detaj nga ky moment? Ti e sheh. Ti këto e sheh kur do me dedu ti këto po e sheh, dhe po Allahu po ja përshkrun gjendjen, tamam. Ul tafati saqu bisak. Qato komë që i ke vrapu, ke ngajt, i ke lodhë në dunja, apo? Tash, bashkohen, tash, nuk mund të ecin mo, nuk mundesh me ikë mo. Edhe pse njeri gjithmonë tenton me ikë, sikurse e kemi cek, ditën e kijametit thotë, thotë çka ejnel mefer, thotë kah me ia majtë, a djemë lë kemi që me ngajtë, apo. Edhe këtu kshu me ikë dikona, apo. Vdekja është përpara, s'është mrapa teje. Njeri shkon kah vdekja. Munohet me ik, munohet me injoru, munohet me harru, munohet me largu nga mendja e tij, munohet. Ajo përpara është. A nejtë, vel teffetis saku bis sak. Bashkohen këmbët. Apo, edhe një nga kuptimet që bashkohen është qefini. Po, kur t'lidhet, çka bëhet? Komt lidhen. Ja lidhin komt? Po, Ja lidhin komt, apo. I lidhen një jetë. Edhe ata që s'i lidhin edhe, edhe ata janë të lidhë, po ata janë ma të lidhë se ata me qefin. Mirëpo po flas kuptim simbolik që me e përjetu ngjarjen që po ndodh. Po edhe sak një nga kuptimet e sak është vështirësi, apo. N'gjuhën arabe thuhet, domethonë, kur, kur do me, me, me, me përmen që lufta kërë shu bënë në pëtën. Dhe la më të shku e sapi, apëtën i thonë, kametil harbu ala sak. Lufta mo tash mo, është krejt në komë u çu, se është më e pjertë lufta, n'komë u çu, domethonë komplet lufta është u zhvillu. E kjo tash çka vel teffetis saku bis sak. E thamë sak o çka vështirësia, apo. Iu ka mpshtjell vështirësia me vështirësi, cila vështirësi me vështirësi? Një vështirësi e dunjas, dalja është e shtirë, dhënja e shpirtit është e shtirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke vdekë ka thonë, ka pas, ka pas mundimet e veta. Kuptim të shpërblimit, jo kuptim të vuajtjeve. Edhe ka thonë inna lil mauti la sakarat. Me t'vërtet smunja i ka i ka hjekat e veta. I ka i ka mundimet e veta. Edhe ai kur del nuk është e lehtë. Ka i ka mundimet që po lën mas veti. Shumicën e begative që u lodh për to as i ka shiju, as i ka përjetu. Vetë sa ja ka nis ka pak m'u knaq, apo? Vetë sa ja ka nis ka pak me i shiju. Apo? Bashkë, mundim është ajo. Mundim është vuajtje. Ka mundimet e dhimbjeve, mundimet e daljes, mundime. Kjo është një sak, kjo është një pjesë e mundimeve. Edhe pjesa tjetër e mundimeve cila është ajo që po sheh që po sheh atje në ndohë. E mbetja e syve të hapur është, shikimi i shpirtit ka shkoj, a kupton. Ai që ka qenë me të vazhdimisht, ka jetu me të, ka qenë pjesë e tij, tash e sheh që i dol, a kupton. Shkoj dikun. Prandaj duhet me ja mshel sytë menjëherë, a kupton, se mori fund, a kupton. nga sunetet e trajtimit të xhenazes çka, një prej suneteve është me e, me ja mbyll sytë menjëherë, sa t'i mbetin sytë e hapur, pse i mbetin sytë e hapur, ngase sheh që shkoj dikun, apo. Po edhe është mundime, i sheh melaiket përreth, Allahu alem çfarë mënyre del shpirti, Tash ato janë pjesë që kanë të bëjnë vetëm me te. Të afërmit tashmo, kur e shohin këtë punë, muhabetin e mjekut e lëjnë anash, tash fillojnë muhabetet tjera, apo, muhabetet e mërzisë, e të varrimit, e punët tjera, ndërsa ai është në tjetër dimenzion të muhabeteve, apo. se me shku është dhihab, shkuarje, po njeri kur shkon vet i thohet dhihab, apo kur të çojnë dikun, i thohet mesak, kupton. E po te ai Zot që s'ke dasht me shku bashkë me qef në dunja, apo te ai Zot që ke mujt vet me shku në komë, Kur të thirrke ditë për ditë, të thirrke vazhdimisht, apo ka pesë herë në ditë, a kupton, me dhjetëra me qindra herë për t'u penduar, ke pas mundësi me dëgjue, ke pa, ke dëgjue, ke qenë kontakt me njerëz të vazhdueshëm që kanë shku ka Zoti Xhel-le Xhelaluhu, e ndrrojshe drejtimin, e ndrrojshe mendimin, e ndrrojshe preokupimin, apo, tash qatje po të çojmë, apo. Qaj Zot që ke ikë prej tij, qatje po të çojmë, apo. Parëmaj me vëndërë, vëlla, njeri, subhanallah. Veç me pasë mundësi, jo, jo, jo pjesën, pjesën e, e, e, e vujtjeve, mundimeve, këtu s'po thom për këtë punë, apo. Veç pjesën e turpit të madh që e përjeton njeri këtë moment, qysh o me konë? Sado me konë i keq, e sheh atë realitet, më s'ka më atje. S'ka mo aty dilema, s'ka mo atje, domethonë, filozofime, s'ka mo, atje ka iman të pastër, po s'kryn punë, ama ka taman, e sheh, domethonë, te Zoti po të çojnë, atje. Është ngarkesë, është, ila rabbike jeumeidhinil mesak, andaj, Allahu Xhel-le kur e përmend këtë gjendje krejt në lozër, thot, pse o kjo qështu, apo? Pse e ke pru veten në këtë gjendje qështu, apo? Pse lejojshe me, me të tërhjek? Nuk tërhjeket njeri, Allah. Njeri bindet edhe ecë vetë. Bindet edhe ecë vetë. Që kjo është domethënë imani, apo pranim edhe zbatim. Ky as s'e ka pranu, as s'e ka zbatu, apo. As s'e ka pranu, e as nuk e ka zbatu, apo. Ve lakin, e çka ka bo? Kedhdhebe ve tevella. Ka përgënjeshtru edhe e ka kthy kokën. Tevella është, as s'po më intereson çka po thuni, po bile. S'ka të boj kjo me mu. Thuhet që në këtë ajet është për qëllim Ebu Xhehli, por nuk duhet me e kufizu, apo, ngase çdo kohë i ka Ebu Xhehlat e vet, edhe i ka refuzusit e vet, edhe i ka kokëfortit e vet, Po sjell Allahu shembullin e një njeriu që është realisht prezentues i qindra mijëra miliona njerëzve të tjerë. Domethënë as nuk ka vërtetu, s'ka besu e as nuk është fal, por ka mohu të vërtetën edhe ja ka kthy shpinën apo. Ai çka ka bo e ka thy veten n'kurriz, kur thojnë atë, domethënë kur të këput dikon fort, në kurriz e ka këput, e domethënë qaq keq e ka, e ka dëmtu, apo? E këtu Allahu thot, qatë kurrizin që ja kena thy ditën e gjykimit, apo? është për shkak se me qatë kurriz refuzojke, me qatë trup e kthejke shpinën, apo? Njëjtë, apo? Pastaj Allahu thot: "Thumma dhahaba ila ahli yatamatta." Nuk ka besu, nuk është fal, ka përgënjeshtru, ka kthy shpinën dhe thumma dhahaba ila ahli yatamatta. Pastaj ka shku tek ahl në këtë ajet është për qëllim edhe familja e tij, edhe pasuria e tij, edhe miqësia e tij, edhe edhe krejt ata që i ka pas lojal e që i kanë të gati, apo kur shkojke te ata, yatamatta, me mendjemadhësi, me arrogancë, po, a i thash mirë, a ja bona mirë, apo, subhanallah, Domethënë besimit ja kthen shpinën, refuzon kur shkon te ata me arrogancë. A ja bona mirë qetyne. Qësi njerëz, ka kësi njerëz. Apo, a rrejta mirë për ta, a? Mirë kom rrejt. A kom shpif mirë, a mirë kom shpif, eh. E qeshtu, e qeshtu shkojke, apo? Shkojke te ata t'vet. Shkojke konkret? Yatamatta. Përta me, me mendjemadhsi, me mburrje, që ka arrit, që ka arrit, simpas tij, me e përbuz besimin, me e mposht imanin, me e refuzu namazin, apo, ezanin, mos me iu përgjigj, ka arrit, simpas tij, jetemetta. E Allahu thot, eula leke fe eula, thumme eula leke fe eula, subhanallah. E munesh me vizualizu pak këtë gjendje vëllezër, të këtij arroganti, të këtij mendjemadhi, të këtij përbuzësit begative të Zotit xhel-le xhelaluhu, këtij dobti që e mposht vdekja dhe e gjunjëzon vdekja. Apo? Kur refuzon, e kur bëhet arrogant, e kur don me i, me i marrë begatitë, edhe fare mos me falenderu, e as mos me çu asgjë atje, krejt me i majtë, Allahu thotë, eula leke fe eula, eula në gjuhën arabe, të nderuar vëllezër, eula e ka kuptimin e diçka që pason diçka, vjen diçka, mas saj, vjen, Po këtu ka ardh me kuptim të një qortimi të rreptë, apo. Domethon, ajo që vjen, që po vjen, mas kësoj arrogance, mas refuzimi, mjerë për ty, mjerë për ty. Eula leke fe eula. Katër herë e ka thonë Allahu xhel-le ue ala. Thumme eula leke fe eula. Kanë thonë dijetarët, katër me katër. Apo? Pjesë që i ka në këtë, në këtë ajet, apo. Disa kanë thonë, saddeka, e ka kuptimin edhe të besimit, pa po edhe ka kuptimin edhe të, sadakas, koprracia, s'ka dhonë, koprrac, edhe ky mjerë për ta, edhe koprraci mjerë për ta, apo. Ai që zekatin e ka nal, apo. Subhanallah. I thush njerëzve me dhonë zekat, vallahi, investimet, të përshë, borxhet. Subhanallah, kush po t'vet çka ke, a ke arrit obligueshmërinë e zekatit, po e kom arrit, kush po t'vet çka ke, dhe mjerë për ty në qoftë se s'e jep, apo arsyetohesh, e ka një afat arsyetimi, e ka një afat, po, që te njerëzit mush me esi, po mjerë për ty tek Allahu xhel-le xhelaluhu. Çfarëdo obligimi që e lën anash, kthehen që të e qëtavë. Pastaj Allahu xhel-le ue ala thot: Mas këtij përshkrimi vëllezër, që ky përshkrim vallahi po thom prap, njeri ndoshta sa m'u fut ma tepër n'detaje, ndoshta i shmanget bukurisë së këtyre ajeteve kaq bukur, kaq një praktike vizuale ka përshkru gjendjen e njeriut në këto në këto momente. Dhe vjen tash fundi i surës Qiyame, duke përmendur konkretisht dhe direkt problemin e njeriut kryesor. Gjitha këto, problemi me kiametin, me vdekjen, mungesa e pregaditjes, mungesa e adhurimeve, mungesa e kësaj, lakmia për ta, dëshira për shfrenim, dëshira për epsh, dëshira për, për, për këtë, këtë këto probleme. Por to në esenë të nëzër janë vetëm shpërfaqje e problemit. Këto vetëm simptomet e problemit. E cili është pra problemi kryesor dhe esencial. Çka, këto s'po flet analist filoni. As nuk po flet, studiues filoni. Po flet Zoti i gjithësisë. Ai që i njeh zemrat, Ai që i njeh njerëzit, ela ya'lamu man khalaq? E si nuk di ai që ka kriju? Ai din gjithçka, është i gjithë informuar. Ai po të analizon mua e ty, edhe gjitha probleme që i kemi me pregaditjen për vdekjen, me kiametin, e gjithë na kena probleme të tilla, dikush ma pak, dikush ma shumë. Kush prej neve nuk ka plot nga gafleti, nga kojta, nga knaqsia, nga kush, gjithë, ma pak e ma shumë, kalojmë nëpër situata të gafletit të hutisë, na kalojnë mundësitë e sevapeve para hundëve na ikin s'i kapim, a nuk është kjo problem? Mos shikoni problemet te mëkatet e mëdhaja. Jo, problem edhe krizë është kur të vjen mundësia e sevapit të t'ik, pa kurgjë. Len me ta marr dikush shpërblimin, pse? Edhe kjo problem. Rësh kjo është shpërfaqje e problemit, kjo tregon se ti ki problem apo? Ki problem ti. Krejt që të është A mendon njeriu që Do të lihet Suda A din çka është suda Suda është domethënë Ji i lirë bëj çka dush Çka të dush, man? Në raport me urdhrat e Zotit, se çka të dush s'ka kërkun. Apo, ja, kufizime ka gjithmonë, veç varet, kush i vendos kufizimet, apo? Se edhe në sistemet ma liberale në dunja që ka, ka kufizime, s'mun bën çka t'dush ti, apo? Se liria jote përfundon, atje ku fillon e dikujt tjetër, domethënë po përfundon te dikujt liria jote. E mirë qat fund kësaj lirisë teme, kush e ka vendosë? Kështu ashtë? E njerëz nuk e kanë qartë, kush e bënë, pa po i përdori këto terme, tash i kena mësu këto terme, në, demarkimin e kufijve, kush e bënë ato? Kush kallzon ty geografikisht, ka bënë musilë tja ato? Kush? Yahsabu al-insanu an yutraka suda. A mendon njeri që kena me e lon pa kufi? E lshojm n'dunja tash ti vizato ku dush. Ku po ke qenë të mosill po çto? A qështu ke menu a? Imam Shafiu rahimullah ka thon, a ka mendu njeri që kena me e lon pa urdhër dhe pa ndalesë? Jo, jo s'e lojmë. Ti a menon që na të krijojmë, e të begatojmë, e të ruajmë, e të japim shëndet, apo e dikush tjetër të përdor argat. Po ku ke pati kështu lafta? Allahu të krijon, Allahu të ushqen, Allahu të mban, Allahu kujdeset, gjithçka është n'dorën e tij, atë e lut për dua, atij i kthehesh, e ke nevojë për te, ama kur vjen puna, për kufit e lëvizjes teme dikush tjetër. E tash e qëta Allahu e yahsab. Ti a qështu ke bo hesap a? Ti a qështu ke menu qështu jeta? E qëtu ke problem? Qëtu problem veç? Qëtu është problem? Prandaj vllezër ë e kem cekë n'derset e kalume, për shembull. Se edhe sot për shembull njerëzit që Tentojnë e tentojnë me e me na bind se nuk besojnë Zot. Po. Ne e shohim se në shprehjet e tyne kur do me të kallëzu nuk beson Zot, ai beson Zot. Ai beson Zot. Si ai që ka thënë vallahi ateist jam apo. A kuptuat? S'ka mundësi apo. E be ke bën vallahi që është ateist apo. Tash e cilë edhe këtë punë. Dhe njerëzit kur të shpreh ai bindjen që kupton ti që është nuk beson, ti e sheh që ai beson. Pse? Fillon me përmend disa revolta ndaj Zotit që i kaptën. Do ai beson në Allahun apo? Po është i pakënaqun me kufit që Allahu e ka caktu apo? Apo? Andaj don me dal pi kufive. E për me dal pi kufive Okej, po qishtu s'na vyn, po. A njeri fatkeqësisht që i cili dhe mund, komplet fenë e ndrron, për një epsh, a mos është që kurrnjëherë u kon ai musliman? Problem është Allah të. Andaj domethonë vllezër që islami është direkt, s'ka këtu përkdhelje a llastime. Andaj Allahu çka tha në fillim? Bel juridul insanu li jefxhure emame. S'është problemi që s'ka argumente kiameti, jo s'ke problem. Por po çka don ai? Li jefxhure emame. Don me e çilë derën e shfrenimit, që ai me bo çka don pi epsheve, pi knaqsive, apo mos me e nalë kërkush. Qëta është ta. E Allahu xhel-le ve ala tash e kthen një pikë caktume, po të thotë. Më shpesh me lezovati, që atje këtë, si të pështjelon u të dunjo, e pse, e qka, e ndodhë kjo, pse ndodhë, këta u të ademi, këtë i spikon atje. Adeneja e njerëzimit, e kuptimi tjetës është të rëfimi ademi të shumë, që atje këtë të në shënuara, këtë të në qëtët të shënuara, të. Edhe gjithashtu fillimi i origjinës. Ku e konte? Ne e dimë domos se si bëhet mbarsimi apo me lidhjen dhe marrëdhënien intime mes dy çifteve. Kjo është provë apo. Dhe e dimë që uji i mashkullit, mashkulli liron me miliona e miliona apo Apo, që është tërësia e ujit. E nutfe është pika e 500 milion të kësaj, a kupton. Ti je çaj 500 milion shi nja, apo, qi çka je ti? E ti i thush zotit, jo? A je normal ti? Apo, a kupton? A pe sheh e fjalimin e zotit? Dil thuj s'jam unë kështu, a kupton. Dil thuj. A munesh me thonë? Allahu të sfidon me origjinë. Ti thuj çka dush, kur të kthen në origjinë, a mun i thush, jo unë s'jam. Ja, unë, unë e pi ujë s'jam, unë e pi tomlin. Apo, mu më kan përzi, tomli me dal, unë s'jam me ujë, unë s'kam bëj me ato qaj, a mund të thotë. A munesh me thonë, Allah, a munesh me thonë. A munet del një filozof e thotë, a kupton, unë jam lang i portokallit, apo, a munet thotë qështu, a kupton. Po s'munesh me thonë, Allah, po nuk munesh, a kupton. Krejt qëtu kthehen, a kupton, krejt qëkjo pikë uji jeni, qëtu, qëky je ti, a kupton. Elem jeku, Allah, mos je ti dikush tjetër, më, s'po të ngjan, elem jeku, a s'u kon qaj qatje, ti qëky, qëky, gjithmonë, apo, kur shkon m'u kontrollu atje, tash i thojnë, i kan dalë kjo, i ka dalë kjo, po, ti veç informohesh, nona informohet, po, kush e mbikëqyr këtë proces, kush, Allahu xhele xhelaluhu, ai ka vendosë që të jesh në kufit caktuar, kur formohesh, të jesh në gjatësi caktuar, të jesh në formë caktuar, apo, krejt kto e kin rregull prej Zotit Xhele ua ala, kur ai ta caktuar, formën e lëvizjes dhe pozicionin tënd karshi ti, këtë s'po do me pranu. Kush je ti edhe? Elem jeku nutfeten menijin jumna, ti je pikë nga tërsia e ujit të derdhur, apo. kaq i hudhën, apo. pastaj të ka kriju, ka bo, e pastaj Allah thot, fe xheale minhu zevxhejni dhekere wal untha. Edhe në këtë proces Allah ka vendosë që të bëhet mashkull apo femër. Ai ka vendos. Po, femën, mashkull. Ai e ban. Ai e ban. Ai ka vendos, është përzgjedhje e tij. Shikoni vëllezër. Allahu xhelle ve ala e shetit njerin në kopshtin e këtyne argumenteve. E shetit njerin n'këtë bindje të vazhdushme, apo. Për me i tregu se Për me i tregu se edhe këtë pjesën e ndalesave edhe urdhëresave, ka mujt me e bo një sikurse në mbarësimin tonë, hiç mos me të vet. Apo, as të kom vet, as të kom vet në mitër të kujt ki m'u formu, as të kom vet, jo, as të kom vet qysh ki m'u duk, as të kom vet a ki me kon, apo don djalë, apo, çka po ki qef me kon, a të kom vet, jo s'të kom vet, as prindët e tu s'i kom vet, as kërkan s'e ves, Allahu xhelle xhelaluhu s'të kom vet. As a ki me kon i formum komplet, as a ki me pas diçka caktum, kërkan s'e ka vet. Gjitha këto procese, Allahu xhelle xhelaluhu kërkan s'e pyt. E ta ka lon njerën tone, që ti mbasi t'i nënshtrohesh urdhnave tij që shpërblehesh, qaty ku ta ka lon, qaty e ke prish. Ka mujt Allahu këtë proces me vazhdu tutje, apo? Që nënshtrimin, adhurimin, apo? Me bo një sikurse krijimin, a ka mujt Allahu me bo? Ka mujt me bo, ka mujt me bo. Ka mujt me qenë për shembull, sikurse njeri m'ball i ka dy sy, vesht i ka, këtu e, këtu e përzgjedhja e Allahut, s'ka një zgjedhje, s'ki mundësi. Allahu ka vendos që me sy me pa, ai ka vendos. Vallahi kurrë me vesh s'ki mundësi me pa. Shans s'ki apo. Hajt kqyr me vesh a munesh me pa. S'munesh me pa apo. Nuk munesh. Ai ka vendos me vesh ki me dëgju. Apo hajt ha me vesh. A mundesh? Po nuk mundesh. Ai ka mujt që edhe këtë me vendos besimin n'zemër. S'ki mundësi me mohu, s'ki çare pa besu. A ka mujt me bo? Po ka mujt me bo. Po ka dasht me dallu prej do të tjerë që kanë edhe vesh dhe sy, edhe ata që këtu kanë, po ata s'e kanë këtë mundësi apo. Për qata edhe kur do me të nderu ti nënçmohesh. Andaj Allahu thot, e lejse dhalike bi kadirin, ala en juhjijel meuta. A thu vallë që kjo, Allahu që ka bo kështu, ai krijuesi, a nuk ka fuqi me i ngjall të vdekurit? Bela, ne themi, po, gjithsesi dhe ti ki fuqi me i ngjall të vdekurit. Andaj, ai që të ka kriju prej asgjëje, kur s'ke kon, tash së paku e kini format, e, ki, e, kini, e kini një kod genetik dikun, që i mund për ti prap, është, edhe pse kjo për Allahun s'është e vështirë, as fillimi, as fundi. që Allahu xhel-le ue ala e godet e godet vëmendjen e njeriut, zemrën e njeriut që t'i përulet Allahut xhel-le ue ala. T'i pranon këto realitete. Të merr mësim nga këto procese, të merr mësim nga këto zhvillime, të merr mësim nga këto ngjarje. Mos tregohet ignorant, e as arrogant, e as mendjemadh, por të investon për botën tjetër e kur të vijë koha e ndarjes Mos të jetë për të ndarje, por të jetë për të bashkim. Edhe kështu e kanë përjetu burrat e mirë, edhe gratë e devotshme momentin e ndarjes. Bilali radiallahu ta'ala anhu, kur ka qenë në moment të vdekjes, gruja e tij ka qajtë, normal, normal, është normale, a kupto. Çfarë ka thonë Bilali? Si e ka ngushllu Bilali grun e vet, po edhe veten e tij, çka ka thonë? Ka thënë mos qaj, Gaden elka Muhammeden wa ehibbe. Nesër takona me Muhammedin, që t'i kujnë a do, ndarja me të ka ndodhë, tash bëhet ribashkimi. Tash bëhet ribashkimi, a kupto. Pra edhe vdekja është ribashkim, po, nëse kena investu bashkarisht, prandaj, të nderuar vëllezër, nuk ka investim ma i mirë familjar, apo, se të investojmë për ribashkim familjar, a kupto. Nuk ka ma keq se familja e shpartallume. Valla në dunja është dhimbje, në dunja është vujtje. Më shtasën për në heret Allah në në rujt nga fatkesia ndarjes nga prindët, evladët dhe njerëz të afërt. Është dhimbje e madhe. E po, për mos me pas asi dhimbje, t'jemi bashkë këtu. rreth besimit, rreth namazit, rreth udhëzimeve të Allahut tebareke ue teala, që ndarja vdekja të jetë një ndarje e përkohshme për një ribashkim të përhershëm në xhenetin e Allahut tebareke ue teala. Kjo është sure El-Kijame, edhe ai që jeton me qëto kuptime ditë për ditë, edhe familja që investon për këtë ribashkim ditë për ditë, Pa dyshim se e ka jetën ndryshe të organizuar. Prandaj, të nderuar vëllezër, për në fund me përmbledh me një minut apo dy, shkurt e mirë t'thom. Masi e përfundum komentimin e sures El-Kijame. Nëse kishim me tentu me e me e përzgjedh e Peji lidhës, e ky pej, pej që i fut rruzat, mandej këto lidhen të. E ai pej që i lidh këto kuptimet e sures El-Kijame është tubimi, el-xhem'. Shpesh përmendet tubimi këtu apo, apo. Ue xhumia esh-shemsu uel-kamer, kur bëhet bashkë dilli me hanë, apo. Po. Bohen bashkë veprat e njeriut, çka ka bo përpara, çka ka bo përmas, apo. Na kemi me ta tuboi Kur'anin, tubimi në ditën e gjykimit, tubimi i njerëzve te i vdekuri, e kështu tubimi, tubimi, tubimi. Andaj është bashkimi, apo bashkimi, që i ka për neve dy kuptime kryesore. E para, Mos e le zemrën me t'u shpartallu, po bashkoje zemrën, apo e përmbledhe zemrën, me kuptimet e kiametit drejt Zotit xhel-le xhelaluhu, apo bashkohu, nëse je i shpartallum, apo një men e ki dikun e një men dikun, Nuk mund me përgjënure kjo për. Dhe gjithashtu të në këto kuptime bashkohuni bashkë. Nëse na bashkon kiameti, nëse na bashkon dalja para Allahut, nëse na bashkon brenga e bashkimit me qenë bashkë në xhenet, nuk do të kemi fuqi për mospajtime, për urrejtje, për ndarje. Pse? Ngase nëse shpresoj me kon bashkë në xhenet, çfarë kuptimi ka këtu mundë atër? E kuptimi, e bashkimi, kiameti na e bashkon zemrën tonë, na e përmbledh vëmendjen, koncentron, energjinë dhe fuqinë, por edhe na bashkon edhe neve bashkë, eliminon mundësitë e përçarjes, urrejtjes e ndarjes, ama kur kiameti është jo prezent në mesin tonë, e dunjaja është e që e organizon jetën tonë, pa dyshim se për një mospajtim, për një ndoshta keqkuptim, lehtë e përjashtojmë, e hudhim, edhe e refuzojmë tjetrin, Allahu na ruajtë. Ai le të jetë surja Kijame, ajo që i bashkon zemrën tonë më së pari, veprat tona, po edhe zemrat tona pastaj me njëri-tjetrin. Dhe kjo ishte ajo që ka të bërë me suren Kijame. Allahu na mundësoftë që t'jetojmë faqebardhë,